Eskualiria zuzenean, EHZ festivala Arrosan sortu zen duela ogoi urte, latanoita amaseian, Arrosa idauze mendita eletatik pasatu ondutik lekornen antolatzen da azken urte hauetan, gurekin Pauline Lenda lendakaria eta Txetx Etxeberri duela ogoi urteko sortzailetarik bat, eh, egunon, zueri? egunon. Beraz, eh, Polin eh, programazioaz berriak eh, emanen uh, dauzki guzu, bo lehenik, ala, ogoi urtekari, jakin mina aizan izan zinuten oei arte, gitarauari buruz, bereziki gandeko kantaldiaz, baz, hor, oh, seitasunak behitugu, kantaldi hortaz. Bai, orduan, eh, igandean, eh, lau orduko saio bat antolatuko dugu uh, eh, ehz gomita bereziak egin eintugu, handi dualde, maiaren ejota bere, peti, agustin altkat eta bereziki. Ogoi urtean kantua izanen da igandean, orduan, hori da, gure eskaintza behia uh, igandearen zat. Hala, programazio horat, uh, dinengira berriz eistantean, uh, txetxe, dola ogoi urte piztu elkartean zinen, hirolikiko ikatearen laguntzarekin antolatu zinu lehenbiziko edizioa arroxan, gogo eta luze baten ondotik etorri zizautzuen ideia, edo astapenean gertatitaiken bezala noiztenka pesta baten denboran nonbait erokeriz? Ez, ez, uh, azterketa kolektibo eta luze batetik uh, eh, sortu da bai. Zenta epoka horretan eh, dola urte enitz uh, ariginen konzertuak, jokigunak, jokastiak eh, antolatzen, patxataldearekin behiziki, eta gero ba, e, diagnostiko bat egin genuen, eta horren eh, ondotik eh, jabaki genuen festival bat, ilu eguneko festival bat muntatzea. montatzea. Hauzart izan behar zen, ala ere, zenta etzen orduko, uh, etzen olako festivalik, eta aurrekondu handi batekin, Sek eh, zek uh, motibatu zeituzte buru horren gauzatzerat? Bon, eh, bai, hau sartazen zen, eta bitzen genitean behiun laguntzaile lagun zaile, konzertu handi bat antolatzeko, eta hor festivala iteko bagenekien uh, lagun gutienez behar genituela eta horrean eh, bai pario bat zen. E, ze motivatzen, eh, ze motibatu gaitu, e, uh, eh, piskat bigauz, uh, enu uh, ebe uh, genuen horako tresna bat bariografia izanen zela, uh, aderzale eta eskual zale zen gazteak gure gana urbirazteko, eta bigarren uh, elementua zen iskat nahi genuen halimaliko proiektu bat, nun eh, lan einitz eh, eh, berzen egin, pixkat gazteak formatzeko ardurak ajarazteko eta nahi genuen uh, Piskat Festival horrekin uh, uh, militantzia eta engaiamenduaren uh, uh, eskola bat uh, montatzea, formakuntza, prestakuntza, for eskola bat uh, montatzea eta urtero behunka gazte uh, formatuko zituela. Eh, diagnostiko bat er, egin duzula eh, erranduzu, senditzen zinuten eskaz bat hor formakuntza mailan? be, uh, bai izan eta euh, berreziki uh, barnekaldeko uh, adarzaleekin mintzatuz uh, aiek adibidez erraten ziguten, bon, be, gu gira ikastola kooperatibak uh, irratiak eh, montatu duen belanaldia eta gaur egungo gaztiak horiek ez dute augusia sortu eta horrean eh, piskat bizki naturala bizitzen dute baina horiek uh, eh, piskat konsumitzaile gisa eh, etorzen dira gure kantaldira eta direz antolatzen ditugu kantaliak ikasolak dirustatzeko diruztatzeko eta horiek bombe ostatu uh, lan txande bat arzen, uh, arzen dute, baina ez gehiago eta gu gira behogoi, behoi tamar urtez ur, urteekin uh, dena montatzen, dena garritzen, ez da normala. Horrean, <clears throat> piskat bazen pari hori, nahi genuen uh, gazte gure gazte aktibat aktibatu eta uh, voilà, uh, piskat militante euh, bilakatu. Eta ene EHS euh, e e eta festivala uh, o kresna balio gaji bat izan da ortaako. Bai, uh, Boli eh, zuek uh, talde hortan, zuek dituzue festivalaren uh, giderak, ondoriotasun horren arduradun senitzen dea talde antolatzailean delarik? Giderrak ez dakit, baina parte gira hori segur. Eh, bai, ondoriotasun hori senditzen dugu, uh, egia da beti festivala, uh, festivalak militante aniz biltzen dituela, eta persona batzuk eh, militante bilakarazten ere, eta hori ez da antzi behar, txetxek erraiten duen bezara, tresna bat da, eta hori baliatu behar da, uh, bada kontzientizazio lan bat ere egiten dena urte antzeak, prozesu bat da, festivala, urte, urte oso bat hartzen du prestatzeko, uh, diren jendeak uh, gai desberdinekin uh, Uh, ari dira jokatzen eta eta eta kontzientizatzen. orduan Bai, eh, hori segur eta ere eh, hiru egunetan etortzen uh, diren laguntzaileak ere bai uh, saiatzen gira konsientizatzen uh, txanda desberdinak eginez, brigada berdeetan, beste brigadeetan, uh, ez tabeidak uh, bultzatzen ere gogo eta taldearekin. Hori uh, guzia uh, saiatzen gira egiten eta nire ustez azken ogoi urteetan Uh, zerbait eh, lortu da, kontzientizazio bat lortu da ipar euskal eta euskal eh, osoan ere bai. Ea txizetak ogoi urtea duela, largoita amaseian, sortu zen eta lekornen antolatzen da orain, ahosai dauzemendi eta eletatik pastu ondoan. Polin gel eta txetxe txeverri haino gurekin ditugu? Txetxe txeverri, eh? gali nauzugu sortxe ala, behar bada... Bizpairu minutu kandituzu gogoetatzeko, zaila da ogoi urteren eh, bildumaren egitea, ala ere, nola zebegiz ikusten duzu ogoi urteko ibilbide hori? Be, um, ene usaz eh, da, lima ba, batian, edo batez, eta be, aurtengoko festibaren uh, eh, limarekin. Uh, nik bizi uh, maite dut, uh, ehatxez eta ogoi urte urtero sortzen. urte urtero azken ur, goi urte horietan uh, eh, iparaleko gazte belanaldi batek uh, antolatu du, pentsatu du, eh, definitu du uh, EHZ eta uh, nola, nola koa izanen zela, nola antolatu eta egin du uh, antolatu du. Eta enu zez hori uh, animaleko importantzia bat eta uh, eh, erragin initz badu gero urtean, urtearen zehar uh, Eh, Polingel Prezeskie, EHZ eta ogoi urte urtero sortzen, gustatzen zaio, txotxi eh, lema. Eh, nola, be zuek uh, gazte talde bat zizte, bon, uh, edo, ez zahar bakatuz txotx, baina <laughs> lehenguekin, mintzatuz, <laughs> egin duzu, edo zuek, uh, be, ondoriotasun hori sigurtatu izan baita, uh, nunbait uh, naturalki ginda lema. <laughs> ez, ez, ez, jusukai ez gira mintzatu uh, zaharrekin erraiten duzun bezala. <laughs> Uh, eh, Gu bakarrik dugu uh, lema hori. Zenta egia da, uartu uh, girera, urte festivala uh, arra zela, beti aintzindari izan, izan dela Ipar Eta hori zen, uh, sorkuntzarena ere aintzina eraman. Eta naturalki bai, uh, lema hori hautatu dugu uh, eh, diakinez be, transmisioa ere elementu nagusi bat izan dela festivalean, eta be, dokumentalak egin ditugu aurten, eta horren lekuarekin, bai ikusi dugu e, ze importantzia zuen eh, historiak hortan eta eta nola gure historia ere e, marraztu ginuen beti arrabihitzen eta beti e, urtero Hala, beti ahaberritzen erran duzu, eta be ahaberritu ziste aurten, oartuko gira eh, hilabete uh, baten buruan, eh, gutiago ere, alaketak, ala ere badira aurten, pixkat bon, formula ber, ber, behar zela arraikusi laguntzaile delarik ez, da pribatu bat bezala eramaiten ala aferan, zer izan da zuen... Uh, bai, e, goita bat egin dugu, arfen, abiatu dugu aurten, uh, eh, ezan ez, bon, ba, or, ezkira eh, hola segitzen eh, talde handiegiak ekarartzen uh, dugu, ez dugu gure publikoa nahi dugun bezala kontzientizatzen edo, eta uh, behar dugu berdin uh, gunea tipitu eta Eh, talde onak edo kalitatezkoak eh, ekarri. Hori izan da gure gogoeta, eta orten uh, eh, lekorneko, lekorneko ere, ere mua behiz erabegirko dugu, baina gunea tipituz, eta, eta kalitatezko eskaintza bat eginen dugu, fe, guretzat kalitatezkoa izanen dela. Ez dugu afitsaburu handirik ekarriko, baina uh, musika talde onak eta militanteak ere bai. Hori ez da antzi behar. Sobera irrisku da talde ahondi bat edo ospea ahondiko talde bat jinaraztea? Gauza da, um, talde handiekin uh, arazo bat eh, ikusi ginora, jaz, eh, aurten, fe, jaz, barkatu, uh, diaz talde handi bat etorri zen, uh, larun batean, eta jendea bakrik horrentzat etorri zen, hor doan, uh, bakrik edo jendean iz. Eta mm, hor, hor uh, ikusi be, ze, ze nahi dugu egin, konzertu bat edo festival bat. Ez nahi dugu festival bat antoratu. Hor duan, uh, eh, egin dezagun uh, programazio horokor bat, uh, zinez zentsu, bat duenak, eta horrekin uh, uh, uh, egin dezagun gurea eta eraiki dezagun uh, nahi dugun festivala, balure bat zuen inguruan eta, eta militante bat lantaldeak ahi dira mm, kertsuki lanian urtean zehar erranduzu. Eh, lantalde ezberdinak, haipatu eh, dituzu brigadak, gero badirela. Rez, lantalde horiek labur biltzeko nola banatuak dira? Goku eta taldeak dira ez, gehien bat, urtean zehar? Bai, urtean zehar prestatzen dute eh, festivala edo, edo beste ekimen. Hori da, ahloka edo beste ekimen batzuk. Eh? Adibidez, hor, ez da bai, gogo eta taldeak antolatu du zinemaldi bat, ziklo bat. Eta beste, beste taldeak egiten dituzte, eh, hainbat gauzat, gauza, bidez, EHGZ taldeak eh, musikaleak eta bat antolatzen du ortean zer, eta gero festivalan aritzen dira, brigada berdeak prestatzen ditu bere laguntzaileak uh, eh, iru egunentzat uh, zaintzeko, eta gogo eta behiak ere eramaiten ditu urtero, uh, badira fe, komunikazio taldea, teknika taldea, eta hainbat talde, eh, ari dira urtean zehar uh, eh, festivala eta urteko uh, programazio bat osatzeko. Entzule batzuek ez dakite behar bada, zenbat langile ala ere baditu festivalak, langile, langile gana idut pagatuak? <laughs> Badira bi, <laughs> bai, badira bi langile eta gero, gero behoi bat gira urtean zer lan egiten eh, aiekin. Eta guai, festivalak zenbat laguntzaile, hor, iru eh, erabiliko ditu guti gora bera? Guti gora bera, eh, sei laguntzaile izanen dira, eh, gero urtero aldatzen da, eh, hor gunea tipitzen da, hor ez dakigu bera hori izanen den eh, edo ez, baina gutik bera hori hori da, sei egun, ardura eta bostu finkoen artean. Egan duzu uh, txatxe, lema, eh, hasi nuela, hala, ala, eh, autua egina izan da, pixkat konsentizatzeko, talde haundirik ez ekartzeko, ez bakarrik talde batentzat diteko, zuek uh, garaian, ukan dituzu talde haundiak, baina zer dira garaiak kanbiatzen? Ba, lehen gauzat, ditzen da, ze, ze detzen dugun uh, talde handiak. Ene, Izen handikoa, jena dute? Ene, enetako uh, Alkat edo Joseba Belunoak uh, talde handiak dira. Ados gira, ados gira, baina bakizu eh, izen, batek eta, dinazten alduela nuak bai, dezir bai, bai, izan uh, zelaik. Hori egin nahi nuen, uh, zenta nik uh, ikusi dut artengoko programazioa eta biziki kalitatezkoa atzematen dut uh, Coup eh, ere, bon, geizki pronunziazen du, nana <laughs> eh, biziki guztuko dut eta ordean horlako taldeak initzia eh, eta ene biziki ongi izanen da ortengoko edizioa eta bai, uh, epoka hortan uh, dezir Desir, Zebda eta bar uh, eh, etorra zigenuen, mainan uh, eh, ene kalda garaiak alda, eh, osoki aldatu dia mailortan, uh, epoka hortan taldeak bizi ziren pixkat bere diskoa salduz, eta horrean uh, behar zuten gero konzertuak be, bere taldea edo bere azken diskoa ez zagutaraseko horrean presiden presio uh, presio tipi ba, bat tentruk uh, eh, etortzea. eta orain eh, hau uh, guzia da uh, tre, diskoak ezia gehiago saltzen eta taldeak bere konzertuaz bizi bizia eta ordean zute negoziatzen edo uh, bizki zaila da negoziatzea presioak eta Ojo festivalen festival eniz gehiago eh, gaur egun, ordean konkurrentzia eniz eta ordean uh, eh, enuzet gazak uh, eh, eniz aldatu dute. nik bon ez eta emateko, baina uh, uh, pentsatzen dut uh, bat dela zerbait egiteko pixkat giroa uh, festivalen uh, potentziala sakontzea eta uh, uh talde uh, ez ezagutuak diren taldeak, baina kalitatezkoak taldeak uh, uh, festival bizikion bat uh, uh, osatzen aldute. Eta hini usez, horten ola izanen da, eta espero dut formula hori ahakatsua izaita. Bukatzeko polin gel, eh? uh, programazioaz edo aurkuetaz, zer eman uh, eh, erripikatuko dugu igande haratsaldekoa, eh? jandu zuena ah, astapenean. Uh, kantaldi ondi bat izanen dela igandeaz? Bai hori da, <clears throat> bi horrenekoa, handi edo alde, maiaren e bere peti eta guztin alkatekin, eta ere gure aurtengo kantuarekin. Orduan eh, hori izan eh, izanen da goi eh, garen edizioa ospatzeko pixkat gure, gure publikoarekin. Eta bestalde programazio horoko jari buruz, Uh, eh, ejan, zagun, eh, ba, aurten uh, eh, autu bereziak egintugu, autu behiak, orduan pario bat da, eta, eta nahi gunuke, be, haintzina, eraman konferentzia gunean, un greziaren, greziaren guruko hausnarketak egizan dira, un baden mugimendu bat eta instituzionalizatze bat, adibidez, progresion negier buruz ere mintzatuko gira, kurdistanei buruz ere mintzatuko gira, ez da gunean, gero musikaren aldetik, uh, bai deluxe, bai deku berritxarrak, uh, eh, nola ez, goi urteak ospatzeko, uh, eta inbat talde kajarretziko ditugu, gero ikusgarrien aldetik, uh, Ai Honskels Catalan Catalana in du ikustea. Gero familientzat ere pentsatzen dut. hori da. Familientzat eta eta helduentzat sinaz programazioa pentsatua da aurten denentzat izaita eta ez konzertuak ez dira bortzaz denak uh, eh, ez izanen, eta eta ere ikusgarriak egunaz. Orduan, eh, disiplinan arteko mugak nahi gintuan hautsi aurten, eta ikusiko duzien, nola hiru egunak antolatuak uh, izanen diren aurten, eta sinaz denentzat izanen da, eta bon, beti aurren izanen da, beti zikiroa igandean, hala, gauza... gauzak ere atxikitugu, baina gure marka eman ez eta espero dugu aurten be gure publikoa maitatuko dura eh, lekorne ere mu polit hori eta tipi hori. <laughs> Eta web gurean dena den programazio zehatza atxemanen dute entzuleek. Uh, eh, Church, bukatzeko bakigu alternatiba itzuli hortan zirela, saliesen, naski haste lehen goizuntan, nola doa, nola joan da aste burua? Be, uh, ba, biziki ongi da, ba, donostin momentu unki gajia izan dira eta eta atzo ere labastidan, bon, dena momentuko zongi <laughs> dozten da, eta ez dugu iztripurik edo ezer uh, ukan, eta horrean, uh, eh, i, uh, espero dutela segituko dela lau hilabetean dako. Bo, be, bireska hasteko goizik jatzakturik, ala ez, zanguetan mindukezu ere pixkat. <laughs> bon, eta be, uh, alternatiba itzulion, eh? Bai, eta iatxizita festivala honen. Bai, <laughs> hori eh, desiratuko dauzugu zuri, eta zuri ere biztanda. Polin eh, Gel, eh, mire esker gomita honarturik zuri ere. Mire esker zuai.